Aytib ki, bu yerga jamlanishlikdan asosiy maqsad choylashish, oshlashish emas. Balki maksadı maqsadida jamlandik. Biz o'zimizni kimligimizni bir tanib olaylik. Biz kimmiz? Mana shu savol bilan men mana shu anjumandan boshlamoqchiman. Biz kimmiz unvonlik iymonlashuv darsini boshlamoqchiman jamoatimiz bilan. Biz kimmiz? Bir kitob va sunnat durbini bilan ko'raylik biz kimmiz? Islom tarixini tarozisiga bir o'zimizni solib ko'raylik. Biz kimmiz? Bizni nima vazifamiz bor? Alloh va rasulini haqqini ado eta oldikmi? Mazlum bo'lib tajovuz bo'layotgan musulmon va muslimalarni haqqini ado eta bildikmi? Mana bu savollar atrofida biz sizlar bilan ozgina iymonlashmoqdamiz. Biz kimmiz? Yana shu savolni beraman. Biz kimmiz? Har kim o'zini iymoni bilan o'ziga savol bersin. Men kimman? Nima ish qildim? Alloh taolo menga bergan shuncha ne'matlarning evaziga men nima qildim? Mana shu savollar atrofida iymonlashamiz. بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واذكروا إذ أنتم قليل muhojirlarga Alloh subhanahu va taolo o'zini bir qancha ne'matlarni minnat qilyapti. Yodinaga olinglar ey mu'minlar. bir yodinaga olinglar, o'zingizni qalil ozchilik bo'lganingizni. Mustadafuna fil ard yer yuzini hamma yerida sizlar nochor edinglar. Notavon edinglar. Bechora edinglar. Ozchilik edinglar. Insonlarni sizlarni ilib asir qilib olib ketishdan doim qo'rqib yashardinglar. Bu oyat har birimiz hijratdan oldingi hayotimizni biz ko'r oldimizga keltirsak, tushunishlik oson bo'ladi. Ha? Tug'ilgan diyorimiz, vatanimiz, qarindosh urug'imiz ichida doim qo'rqib yashardik. Mirşaptan o, prokurordan o, sot o, turli tuman kofirlardan qo'rqib yashardik. Bu faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonalaridagi mu'minlarga minnat emas, qiyomat kunigacha Qur'onni o'qiydigan, Qur'onga iymon keltirgan mu'minlarga minnat. Eslaylar, ozchilik edilar. Bechora edilar, biror bir narsaga qodir emas edilar. Hatto uyinada xotirjam uxlolmasdilar. Ana ushlab ketadi, mana ushlab ketadi. 159 modda bilan qamatib yoradi, yo'q qilib yoradi. Bu bu aksarimizni boshimizdan o'tgan. Agarchi hijratda tug'ilib, hijratda katta bo'layotgan bu avlodlarimiz bu narsani ko'zini oldiga keltira olmaydi. Bula bilmaydi bu narsani. Hozir shuning uchun qiziqmay o'tiribdi bular. Bu qanaqa hayot ekan bu? Alloh taolo bularga u kunni ko'rsatmasin. Ha, biz ko'rganmiz, bular ko'rmasin. Bularni ko'rishiga biz ham rozi emasmiz. Xo'p, sizlarni kofirlar, dushmanlar ilib ketishligini, osongina uyingizdan olib chiqib ketishligidan qo'rqib yashardingiz. Alloh taolo o'zi sizlarga diningizni himoya qiladigan, joningizni himoya qila oladigan joy berdi. Ma'vo berdi sizlarga. va ayyadakum bi nasri. Va sizlarga faqatgina joy berib qolmadi, balki o'zining nusrati bilan sizlarni qo'llab-quvvatlab qo'ydi. Fa'awakum sizlarga joy berdi. Va ayyadakum bi nasri. O'zini huzuridan bo'lgan nusrat bilan ayni ku Badr kunida Alloh subhanahu va taolo 5000 ga yaqin malaikalarni tushirib Makkaning manman degan Abu Jahl boshchiligidagi 70 ta sarkardalari bilan Alloh taolo mag'lub qildi. Wa razaqakum minat-tayyibat. Va sizlarni tayyibat, pokiza rizqlar bilan rizqlantirib qo'ydi. Shuncha ne'mat. Fa'awakum va ayyadakum minasri va razaqakum minat-tayyibat. Nima maqsadda? la'allakum tashkurun shoyatki shukr qiluvchilardan bo'lsalaringiz boshqa narsa kerak emas shoyatki shukr qiluvchilardan bo'lsalaringiz boshqa narsa kerak emas shukr nima Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuncha bergan Alloh subhanahu va taoloning ne'matlariga qanday shukr qildilar Sahobiyalar qanday shukr qilishdi? Qanday ular shokir bo'la olishdi? Xulafoi roshidin al-Mahdiyin, tabiin, tabe tabiin, salaf solih. Ular qanday shokir bo'lishdi? Shukr shu natijani berdiki, ular tirik Qur'onga aylanishdi. Robbilarini va uni rasuli Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyruqlarini so'zsiz bajarishdi. Hayoti dunyoni lazzatlaridan zohidlik qilishdi va qisqa muddatda qisqa muddatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilganlardan so'ngra 23 yilga qolmasdan Rum va Fors imperiyasini yer yuzidan supurib tashlashdi. Mana bu ularning shukronasi edi. Mana bu Alloh taolam minnat qilgan ne'matga bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni madrasai nabaviyda tarbiyalangan sahobiylarning shukronasi edi. Shukronasi edi. Doim aytamiz. Ulamolarning so'zlari bor. Islomni avvalini nima o'nglagan bo'lsa, oxirini ham shu narsa o'nglaydi. Avvalini nima o'nglagan bo'lsa, oxirini ham shu narsa o'nglaydi, boshqa narsa o'nglamaydi. Shuncha zulmlarni yodimizga olyapmiz. Tajovuz bo'layotgan nomuslarni yodimizga olyapmiz. Qamoqlarda yotgan musulmon va muslimalarni yodimizga olyapmiz. Va lekin ularni najotiga hali ham ojizmiz, notavonmiz. Sababi nima? Nima sabab? Bizga ham shu ne'matlarni berdi Alloh taolo. Million million Afg'onistondan hijrat qilib Pokistonga kelgan musulmonlarga berilmagan ne'matlar bizga berildi. Bizga ham Alloh taolo munosib Ansarlarını verdi. İzzetini verdi. Katta katta NATO bloku Amerika laskerleri bilen cenglarda açık galabelerini verdi. Pakistan imperiyasini Allah Teala biz müstazaf Müslümanların kolu bilen bilini sindirip Pakistan'da İslami inkılap vücut kekildi. bizga ham Alloh taolo bergan ne'matlar kam emas, birodarlar. Nimaga oldinga ketish yo'q? Nimaga kunma-kun dushmanlarni safini yorib, islomiy o'lkalarni, musulmonlarni ozod qilishlikka biz ojizlik qilyapmiz? Alloh taolo va'dasiga xilof qilmaydi, birodarlar. In tansurulloh yansurkum va yusabbit aqdamakum. Agar sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersalaringiz, Alloh sizlarga yordam beradi va qadamlaringizni mustahkam qilib qo'yadi degan zot va'dasiga xilof qilmagan birodarlar. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون إيمان keltirgan mu'minlar Ya ayyuhallazina amanu mu'minlarga ey arablar ey pashtunlar ey o'zbeklar ey tojiklar demayapti Alloh taolo Ya ayyuhallazina amanu deyapti ey iymon keltirgan kimsalar Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar. Qur'oni Karimda har yerda ya ayyuhallazina amanu nidos keldimi? Bu senga chaqiriq. Agar sen iymonni da'vo qilsang. Bu chaqiriqda, bu nidoda faqat senga foyda bor. Yo biror narsaga buyurlasan yoki biror bir narsadan qaytarmasan. Har vaqtiki ya ayyuhallazina amanu nidosi bo'lsa, iymonni da'vo qilgan kishilar butun vujudi bilan Robbilarini chaqirgan nidosiga ijobat qilishlik kerak. Bu menga bo'layotgan nido. Nimaga men mo'minman Alloh taolo aytayapti. Allohga va rasuliga xiyonat qilmanglar. Va bilib turgan holatingizda o'zingizga topshirilgan omonatlarga xiyonat qiluvchilardan bo'lmanglar. Bu xiyonat shukrni teskarisi. Xiyonat xoin shokirni teskarisi. Allohga xiyonat qilish nima? Uni Rasuli Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xiyonat nima? Qala Alloh va qala Rasul degan vaqtida kitob va sunnatdan hujjat keltirgan vaqtida Alloh va rasulining buyrug'i kelgan vaqtida bo'yinni egmaslik, taslim bo'lmaslik va Alloh rasuli qaytargan, nahiy qilgan narsalardan qaytmaslik bu xiyonat. Omonatlar ma'lum. Bizga berilgan hozirgi iymon omonat. Hijrat omonat, jihad omonat, jamoat omonat, izzat omonat, qurol aslaha omonat, shijoat omonat, din omonat. Jasadimiz hammasi omonat, farzandlar omonat va yer yuzidagi mazlumlarning nidosiga ijobat omonat. Bunga xiyonat qilmanglar. Bu xiyonat bo'ladi. Biz kimedik hijratdan oldin. Hijrat diyorida kim bo'ldik? Hozir kimmiz? Bu yo'lni tabiat shu ekan. Solihlarni Alloh taolo tirib olar ekan. Va yattaxizu minkum shuhada. Bizlarni yaxshilarimiz, bizdan afzallarimiz, bizdan muttaqilarimiz bizdan oldin ketib qoldilar. Alloh taolo tiri oldi. O karvanın başında komandan Cumabay Rahimahullah turadı. Zubayraki Ali Talha yüzlab, minglab biz şehit berganmiz. Ular bizning afzalimiz. Va lekin ularning o'rni bo'sh. Ularning o'rni bo'sh. Ularning o'rnini kunma-kun solihlar emas, talihlar yaptı. Kunma-kun. Kunma-kun bizda o'tgan yaqin kundagi salafi solihlarimizni go'zal sifatlari bizdan yo'qolyapti, Kani Qani hijratning ihlaslar. Kani Qani hijratning avvalidagi hokisorliklar? Qani Tojikistondagi tor hayotda ham shukr. Qani Wala in shakartum la azidannakum لأزيدنكم ولا إن in azabi la shadid. agar sizlar men bergan ne'matlarga shukr qilsanglar ne'matlarimni ziyoda qilib beraman Ne'mat deganda hayvonga o'xshab faqat yeyishni, ichishni o'ylayotgan insonlar hali ular islomni tushunmagan odamlar ular. Ne'mat din islomiy futuhatlar biz buni istab chiqqanmiz. Qornimizni g'amida chiqqanmasmiz birodarlar. birodarlarimiz. Qornimiz g'amida chiqmaganmiz. Biz Alloh rasuliga yordam berish uchun chiqqanmiz. Biz yer yuzida islomiy xilofatni o'rnatishlik uchun chiqqanmiz. Shuning uchun shuncha qon berganmiz. Va qon beryapmiz. Bu hadaf yo'qolib qolmasin birodarlar. Vatandan chiqdik, ammo bo'lmadi bizda iymon fikri tamom o'ziga mashg'ul ayladi bu oshunon fikri yurish fikri turish fikri do'kon fikri makon fikri qachon paydo bo'lur bizlarga din fikri jahon fikri bu 70 yil oldin chiqqan 2 million musulmonlarni ulamolardan Said Mahmud Tarozi yozgan baytlardan. Iloho avlodimiz hargiz fano bo'lmasin bizdek. Iloho avlodimiz hargiz fano bo'lmasin bizdek. Yemakla ichmak g'amiga ertayu kech mubtalo bizdek. yemekle içmek gamiga erteyu keç muttala bizdik. Dilide arzuyu yok. Sureti insanlama bizdik. Dilide arzuyu yok. Sureti insanlama bizdik. Elimsiz, fikirsiz, vatansiz, rohatga gado bizdik. Ilmsiz, fikrsiz, vatansiz rohatga gado bizdik. Bu ham o'sha kishini baytlar. Demak, biz g'oyamizni esdan chiqarib qo'ymaymiz birodarlar. Nimaga jamoat bo'lib yashayapmiz? Nimaga hayotda muboh bo'lgan, halol bo'lgan ko'p narsalardan o'zimiz tiyganmiz. Misol tijorat, biznes, ziroat, dehqonchilik, chorvadorchilik, duradgorlik, kasb hunar shular muboh halol narsalar shular. Nimaga shundan tiydik o'zimizni biz? Nimaga ko'p halol narsalardan o'zimiz tiyib yashayapmiz? Eplolmaganimizdanmi? Yo'q, eplaymiz. dünya kasbiga bizza muhojirlarni singani ustasi dunyoda bo'lmasa kerak, ustasi farang. Arabistan'ı Saudiyada bir shayx bilan ko'rishdim. Mendan so'radi, "Qaydan bo'lasan?" dedi. Aytdim O'zbekistondan. Aytdim, "Men O'zbekiston degan davlatni tanimayman. Aniqroq aytgin, qayerdan bo'lasan?" dedi. Aytdim, "Buxoro, Samarqandni bilasanmi?" dedi. "Ha, bilaman" dedi. Shu yerdan bilasanmi dedi. Ha, shu yerdan bilaman. Aytdi, sizlar ko'p mashhur qavmsizlar dedi. Sizlarni dong'inglar ketgan butun arab davlatlarida dedi. Men sal xursand bo'lib ketdim ichimdan. Qaysi ishimiz bilan mashhurimiz desam, hamma jaziratul arabdagi restoran sizlarniki Yaxshi palov pishirasizlar, yaxshi kabob pishirasizlar, yaxshi sambusalarni pishirasizlar, lag'manlarni cho'zasizlar. sizlar odamlarni qornini yaxshi to'yg'izasizlar dedi. Men "Ya shayx, biz buna qavmasmiz. Imom Buxoriy, Imom Tirmiziylar bilan biz mashhur bo'lganmiz." U shayx aytdi, "Ha, moziyda shunaqa bo'lgansizlar. O'tmishda ajdodlaringiz shunaqa bo'lgan. Lekin bugun Jaziratul Arabda sizlarni shu nom bilan taniladi. Qayga borsa, Buxoriylar restorani, Buxoriylar oshxonasi, hatto Riyozda mat'ami Imom Buxoriy deb qo'yibdi, restoran nomini Imom Buxoriy deb qo'yibdi. Ana hijratning natijasi bu. Hijratni oxirisi bu darajaga yetgan. Biz dunyoviy kasbga ojiz bo'lganimizdan emas, dinimiz oyoq osti bo'layotganidan, Robbimizni haqorat qilinayotgandan, Qur'oni karimni ustiga bavul qilinayotgandan payg'ambarimiz ota onamiz u kishiga fido bo'lsin masxara bo'layotganiga toqat qilmasdan dunyodan voz kechganmiz birodarlar uni harom deb e'tiqod qilmaymiz agar hozir hammani men ozod qilib qo'ysam har kim nima qilsa qilaversin Mashallah. Yana mashhur qavmga aylanamiz. u palov bilan. Biz buni istamaymiz. Ve bunga shar'an dalilimiz bor. Kitob va sünnetten hujjatimiz bor. Hulafai Raşidin al-Mahdiylardan bunga bizga hujjat bor. Ya'ni biz o'zimizni g'oyamizni esdan chiqarib bu adamlar. Biz yer yuziga hakimiyetini örnetişlik o'rnatishlik uchun bel bog'lagan jamoatmiz. Ve inshaalloh shunday bo'lib qolamiz. agarchi buni kofirlar istamasa edi allohdan shuni duo qilganmanki yo alloh bizni ham zurriyatlarimiz, nabiralarimiz dining uchun dunyodan voz kechadigan zohidlardan qilgin deb duo qilaman chunki ko'p narsalar bor savol berishadi nimaga tijoratga ijozat yo'q nimaga falonga ijozat yo'q Koshki biz ham Madinamiz bo'lsa. Koshki biz ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshagan komil rahbarimiz bo'lsa, ki dinimiz doim himoya qilinadigan joyda bo'lsa. Lekin biz bu narsalarni <coughs> aytaman yana qaytadan eplay olmaganimizdan emas. Hammamiz qo'limizda kasbimiz bor. Hatto shunday bir holatda yashaymizki, jamoatni ichidagi nizom, qoida hammaga bir xilda yosha. Qarzigaro bo'lsa ham yosha topib berasan. Kasalni davolaysan, uylantirasan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda aytibdilar-ki, yigitlar agar qodir bo'lsa uylansin. Uylanishlikni foydasini aytdilar, falon falon foydasi bor. agar qodir bo'lmasa ro'za tutsin dedilar. Meni aldım kesib uylantirib qo'yaman demadilar. Meni oldima kesin uylantirib qo'yaman demadilar. Ro'za tutsin, chunki ro'za uni shahvatini kesadi dedilar. Bizning içimizde qanaqa? bizi nizamımız qanaqa içimizde. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu Ash'ari qavmining kattasi edi. Bu kishini odatlari shu ediki, hamma boy kambag'allarning molini o'rtaga jamlab, hammasini hammaga bir xilda taqsimlab berardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Musa Ash'ari va u kishini qavmining ishidan rozi bo'lgandilar. Biz ham topamiz, o'rtaga tashaymiz, Hammaga bo'lib beramiz. Hatto g'animatlarni taqsimlasak ham jamoatni g'animat olishlikka haqlik bo'lgan hammasiga bir xilda taqsimlaymiz. U jangda ishtirok qildimi, qilmadimi, oshpazmi, mudirmi, mudarrismi, hammaga bir xilda. Nimaga? Biz hammamiz bittamiz. Bitta oilamiz, bitta sariyamiz, bitta lashkarimiz, bitta jamoatimiz. Va mana shu yo'lda ikkita narsa bizda bor. Niyat va amal. niyat va amal agar buzilmasa Allohning yordami biz bilan bor shu karvon oldiga ketadi. Bu niyat va amal buzilsa Alloh taolo bizga hojati yo'q birodarlar. Va yastabdil qawman ghayrakum sizlarni ketkizib Alloh taolo o'rningizga boshqalarini olib kelib qo'yadi degan qonuniga muvofiq biz ham sekin-sekin bu safdan chiqib qolamiz. Shuning uchun sizlarga nasihatim va vasiyatim niyat va amalini doim himoya qilinglar. Niyatingizni xolis qilinglar. Va amalini solih qilinglar. Shunda Alloh taolo yordam beradi. Chunki Alloh taolo bizni suratimizga qaramay bizni jasadimizga qaramaydi. Balki bizni qalbimizga va amalimizga qaraydi. Innalloha la yanzuru ila ajsamikum va la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum va amalikum. Alloh sizlarni jasadlaringizga, suratlaringizga qaramaydi. Bu kishini surat chiroyli ekan, bu kishi bu yoqqa o'tib tursin demaydi. yoki bu kishini darajasini suratiga, jasadiga qarab ko'tarib tushirmaydi. Balki Alloh sizlarni qalblaringizga va amallaringizga qaraydi. Mana shu hadisdan kelib chiqib sizlarga aytayapman. Niyatingni u qalbda bo'ladi. Xolis Alloh uchun qilinglar. Va amalikum amalinglarni solih qilinglar. Safimiz tolih va fosihlarga to'lib ketmasin birodarlar. Agar safni aksari ko'pchiligi fosiq, gunohdan qo'rqmaydigan kishilar bilan to'lsa ko'paysa inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bizni ham janozamiz o'qiladi. Biz ham bu dinni xizmatiga noloyiqlar to'dasiga qo'shilib ketamiz. Alloh tilasin. Mana shu ikkita narsa. Eng muhim narsa shu. Va amallarni qabul bo'lishi ham mana shu ikkita narsaga bog'liq. Birinchi ixlos, ikkinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan amal. Sunnatga, shariatga muvofiq bo'lgan amal. Mana shu ikkita narsaga qattiq e'tibor beringlar, birodarlar. Marra minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع وبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان sizlardan qaysi biringiz bir munkar, gunoh, shariatga xilof ishni ko'rib turibdimi? Qo'li bilan qaytarsin. Qo'li bilan tiyib qo'ysin, qo'li bilan o'zgartirsin. Agar qo'rqsa, Ya rioya qilsa, Banu İsrail'e o'xshab, Yahudilarga o'xshab, bu bilan birga men meishat yeb turaman. Bu bilan men birga oturamen, o'tiraman. Bunga ticaretim tijoratim bor deb Kuda Xudodan emas, shundan qo'rqyapti. Tili bilan qaytarsin. Tili bilan qaytarsin. Tili bilan kaytarış qo'rqyapti kuda Xudodan emas. Qo'rqyapti bu kishi Amir soyib. bu kişi mas'ul sayıp, bu kişi komandan sayıp, bu kişi falan falan deb Allah'ını raya kılmadı, bandelerini raya kılıp, tili bilen kaytarmadı. Kalbi bilen kaytarsın. وَذَٰلِكَ عَزَافُ iman En zayıf, zayıf terin iman. Mana şu kalp bilen yaman görüşlük. Men bu jamoatni erkak va ayolidan munkarni faqat va faqat qo'l bilan, til bilan qaytarsa bu bo'lmasam rozi emasman. Qiyomat kuni xosatan ahli ilmlaridan va hemme erkak va ayolidan agar shu ish qilmagan bo'lsa, qiyomat kuni yoqasidan olaman. Rabbim huzurida 7-Rajab kuni bu hujjatni qoyim qilganni Robbim oldida hujjatlashaman. Ya Rob, men bu jamoatga aytganman. Agar men shu munkarni qilyapgan bo'lsam, boshqa men qo'ygan mas'ullar bu munkarni qilyapgan bo'lsa, bu jamoat qo'li bilan, tili bilan qaytarmagan bo'lsa, men Robbim huzurida husumatlashaman. Bizni husumatlashishimiz Robbil alamin huzurida bo'ladi. Va buni menga berilingan bay'atga xiyonat deb bilaman men. qalb bilan qaytarishlikka men rozi emasman. Chunki biz ota bobomizdan qolgan merosni hokim qilish uchun emas, qolalloh va qola rasulni hokim qilishlik uchun qon beryapkanmiz. Men bu hujjatni Allohning shohidligida, malaikalarning shohidligida va shu yerda jamlangan musulmonlarning shohidligida yetkazdim. Allahümme şhed. E Allah, şahit bugün min bular yetkizdim. Ve la terkanu ilellezine zalamu fetemessekumun nar. Zalimlerge maillik kılıp koymaylar. Ularni kliyapken zulümüge tamaşabin bo'lib turmaylar. Fetemessekumun nar. Jahannam o'tisizdan tutib Chunki biz qon berib shuncha mashaqqat bilan to'rtta musulmonni boshini qovushtirib muhojir ansorning o'rtasini muhabbat qilib go'yo igna bilan quduq qazigan vaqtimizda ichimizdagi munofiq sifat odamlar shunday desa bo'ladi munofiq sifat odamlar mana shu qudug'imizni ko'mgan Bir joyga boramiz. Ha, xursand bo'lib kutib oladi musulmonlar. Oradan bir muddat o'tgandan keyin xafa bo'lib qoladi. Chiqina falon, piston. Ha, nima gap? Asli nima gap? Ichimizga kirib olgan g'alamislar bor. Fosiqlar bor. Bular xohlamaydiki bu jamoat o'ssa. Bu jamoat ko'karsa. Bu jamoat ana shu oldiga qo'ygan islomiy xilofat qurishlikka muvaffaq bo'lishligini afsuslar bo'lsin ko'ra olmaydigan munofiq sifat kishilar bor Alloh ularni hidoyat qilsin. Alloh ularni isloh qilsin. Agar islohga loyiq bo'lmasa Alloh o'zi kifoya qilsin. Subhanak Allahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.